Iraia kemezortzi gaur, aste azkena da eta uberrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna. Udal Euskara teknikariak eh, situazion de euskera en berriozar izeneko itzaldia eskaini zuen atzo. Rosa Ramos Udal Euskara teknikariak katzokoan azaldu zuen lingua nabarrunaren egoera zein den hogeita mar pertsona zosatutako jende aurrean eta datu estatistikoei heldurik. Euskararen erabilera berriozarko populazioan zein den ezagutarazi zuen. Hortxe Rosa Ramosen itzak berak emandako hitzaldian. Idioma conviene hablar de la situación de los hablantes y de la comunidad que forman los hablantes. Eh, es más de, las vivencias, de las situaciones, del modo de vida que intentan llevar a cabo los escaldones en Berriozar y las personas que lo están aprendiendo también. Entonces, un poco ya el enfoque sería diferente. Eta Euskararen asteko egitaragua utzi gabe, gaur bertan, adin guztiendako jolasak izaren dira Euskal Herria plazan. Alaxe Euskararen asteko programaren baitan begizatzen dira gaur aur gazte eta helduentzako prestatutako jokuak. Jokuen jokaldiak arditxo eta ardibeltz taldeak dinamizaturik izango dira. Biotzaren mundu eguna berriozarren? Mugia di osasun honeko bihotza izateko lemapean berriozarko osasunetxeak bide erakuslez gidaturiko paseoak antolatu ditu. Paseatzen joan ala osasunetxeko erizain batek jazalpenak luztatuko ditu harik eta osasuntxuen inguruan. Carmelo Urrak berriozarko herri zaharrean historiaz hitze ingo digu. Javier Anduezak paseoetara enamateko egokiak diren arropen inguruan aholkuak luzatuko ditu eta azkenik Raul Maiza eta Alberto Niebak baratze ekologikoak eta naturgela aurkeztuko dute. Aktibitate hau helduak direnentzat zuzendua dago. Paseoa irailaren nogeita seian izanik irailaren nogeia baino lehen eman beharko da izena. Udaletxeko kirol bulegoan edota osasun etxean. Gizarte langilearen bulegoan justuki eguerdiko amabietatik ordu batera. Izen ematea ere telefono zegin daiteke bederatzi lau sortzi hogeita mar, behatzi lau, zero lau edo bederatzi lau sortzi hogeita mar, ramasei, hogeita masei telefonora deituaz. Eta oraindik eh, berriozarko jai buruzko argazki lehiatketarako lanak aurkeztu daitezke. Ala xexabi, garaiz gabiltza berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketan lanak aurkezteko. Irailaren nogeian legez eta bidez bukatuko da lanak aurkezteko aukera. Argazkiak aurkezteko udaleko harrera bulegoan goizeko zortzietatik eguerdiko ordubiak arte. Berriozarko Sahararen aldeko lagunek elkartasun deia egin dute. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak kolektiboak anasek antolatu duen elkartasun karabanarekin laguntzeko deia zabaldu dute. Nafarroako Sahararen lagunak udazken honetako karabana osatzeko bi bilgailu dituzte prest Nafarroan, baina prestatutako kamioia zein erremolkea oinarrizko elikagaiaz bete behar dira. Honetarako deia zabaldu dute, baita dirua aportazioak emateko ere. Ondorengo telefono edota helbide honen bitartez, 6 zortzi 6, hogeita 6, laro hogei, hogeita bat telefonora deituaz eta anasnavarra.hotmail.comera arroba hotmail.comera idatziaz. Alaberean, berrio zarko Sahararen aldeko lagunek kanpamentuetan gero eta giza laguntza gutxiago jasotzen ari direla esan dute. Hau dela eta kanpaina honekin bat egitera deia egiten dute. Irailaren nogeian, baino lehenagoxe. BKE Orain bai BKE eh, menditaldekoak e, eh, beisaurinerako mendi gailurrera heltzea alegin duko dira. Berrioza Arkirol elkarteko mendi sekzioa osatzen duten lagunek 2.670 metro dituen bisaurin mendia igotzera txangoa antolatu dute irailaren hogeita baterako. Mendi hau Pirineoetan dago Lizara eta Sarrios baiaren artean. Bueno, eta eh, guraldiaz mintzatuko gara orain, e, garazi zer dio iragarpenak? Iragarpenak dio belainoa, zerua odei gutxirekin goz edo parte zodetsua odeitsua, baina arratxean oditza handituz joango zaigu eta odeitsu edo oso odeitsu geldituko zaigu gauean eta baliteke zirimeri pixka bat egitea ere mendebal eta ipar mendebaldeko aize haul bizia ibiliko da eta temperaturei dagokionez temperatura minimoak utxi edo nahikoa jetxi eta maksimoak utxi edo nahikoa igoko dira gaurkoan. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan. Berriozar irratiaren sintonian, FM-ko eun punto edo edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música